Раніца ў нядзельку. Дзень быў святы. Яшчэ ад рання блінцы пякліся на сняданне, і ўжо пры печы шчапялою стаяла маці. Пад рукою таўкліся дзеці, заміналі або смяяліся, спявалі. Услон заняў сваё ўжо место, на ім стаяла дзежка теста, і апалонік то і дело падзежцы, Бог та жвава смела і кідаў тестаў сковородкі. Давала піск яно кароткі, льючыся шумам на патэльні, і ў жар стаўлялася пякельным. І там з яго ўжо вачавіткі, пякліся гладзенькія пліткі блінцоў з-паднізу на здраватых угору пышна пухла узнятых і ўжо адтулю рукою маткі на ўслон шпурляліся аладкі. А дзеці іх даўно сачылі і на ляту блінцы лавілі, заядла мазалі іх здорам, стаяў асобна ў місцы скорам, э, сяго таго для верашчакі. Хоць невялікія прысмакі, цыбуля, перчык, ліст, бабкоў, ды, сальца, некалькі брускоў, мука і квас і ўся прыправа. Але ўсё ж снеда не цікава, А для дзяцей найбольша свята, <laughs> абы наесціся багата. І звон ад прыпек сковородны так блізкі сэрцу так ім родны у нейкім радасным настроі спяваў ён песняю святою і лашчыў сэрцы іх і вушы поўніў радасцю ім душы такі прыемным мелагучны у той прыемнасці выключны і он разліваўся па ўсім теле і ў момант іх знімаў с пастелем <laughs> Нядарма ж дядька, іх бывала, каб пабудіць каго з іх жвава, пагнаць карова кранічкою у прыпек біў сковарадою. Цяпер, здаволіўшись ядою, дзяцінай цешылись гульнёю. Хто бегаў з кім каля хаты, ганяў курэй, як парасяты ў пяску капаліся сястрычкі, Алесь хадзіў каля крынічкі, што з лесу тут жа выцякала і душкай хату агівала. Хадзіў, свістаў пад голас птушак, збіраў ён ягадкі ў гарнушак. Усе парасходзіліся з хаты, і кожны делом быў заняты. Міхал у лес пайшоў ранютка рабіць звычайныя абходы. Антой спать доўга не меў моды, а як надарыцца мінутка часіны вольнай ці святы дзень, ну хоць адзін разок на тыдзень, хадзіў на нёман ці на Тоні, рыбак быў дядзька наш Антоні, як і работнік адмысловы. А ўладзік пасвіў дзесь каровы, <laughs> травіў чужыя сенажаці а дома з дзецьмі была маці. Яе жаночая работа і гэта вечная турбота, то каля печы, то на полі сказаць, не зводзіцца ніколі, адно прыпыніш там другое глядзіш, як бачыш набяжыць і ручак некалі злажыць. Жыццё жаночае такое, так і цяпер. Печ зачыніла работу ў хаце прыпыніла, ідзі ў гарод ты па бацьвінне. Другі раз есці просяць свінні. А гэты юзік шаляніца, малы яшчэ зусім дурніца, так пад нагамі і таўчэцца, або як хвостой валачэцца і ад работы адрывае толькі сэрца ад'ядае. Ужо солнце ў гору подхадзіла на лісцях роску асушыла ў небе хмарачкі дзянныя плылі як гускі маладыя чароткай белай над лугамі над свежым лесам і палямі А гэты ветрык дураслівы траве зялёнай <laughs> чэша грывы в садку жартуе зверабінай як голец хлопец той з дзяўчынай і валасы зялёным стрэхам у лесе гойдае са смехам. Акруглаверхія асіны разносяць нейкія навіны і так гутораць, так смяюцца, што ж іх лісцікі трасуцца, відаць такая іх урода. Прайшла і маці з агародам, але сынок, ідуць кароўкі, бяжы хутчэй, рассунь засовки каб э, не штаўхаліся дарма Ай, ну я лепш збегаю сама куды ты юзік без галовы за рэчкі ціснуцца каровы ідзе паперадзе красуля за ёю лысая рагуля ды две пярэзімкі цялушкі ідуць узгодзе як дзве дружкі у А збоку чмыша бык мікіта, хвастом матаючы сярдзіта. А вадні, як рой пчаліны сляпіцай лезуць да скаціны гудуць драпежна тнуць балюча, бы крапіватая пякуча, дыхнуць каровам не даюць. Каровы злосныя бягуць адна другую б'юць рагамі і толькі тухкаюць нагамі і сам пастух бяжыць, гукае і гэту заедь праклінае. Няма за поганню парадку, сярдуе самы злуе статка, баржджэй, як можа ў хлеб пражэцца і горш у весніцах таўчэцца. Каля хлява рух суматоха, куды ты чортава панчоха, крычыць уладзе, свішча пушка, панчоха лысая мянушка на зло рагуля ўжо ў варотах цялушку рогам капарнула аж тая бедная раўнула тут галас выскочыў з-пад плота і ўжо па ўласнаму пачыну знайшоў зачэпку і прычыну свае тры грошыкі прыткнуць за хвост <laughs> мікіту подцягнуць Ну словам, шум тут быў вялікі і танцавалі без музыкі. Загнаўшы ў хлеў на месца статка, насеўся ўладдзя на аладкі, шпурнуўшы лапці анучы сярод двараў пясок цыпучы. Іх маці зараз падаўграла, нічога сыну не сказала, Пайшла ў крыніцы спаласнула, сушыцца ўскінула на шула. Унь дядька ідзе, гукаюць дзеці. Забылі ўсё яны на свеце, як мага бягуць, смяюцца, аж іх валосікі трасуцца. А дядька, Дёдзечка, саколік, Насып мне ягату прыполік, Дай мне дубет. А мне дай вуды, крычаць малыя шалапуды, бягуць і скачуць б'ють у лапкі, А дядька мерно ідзе з закладки, ідзе без шапки, крутить носом, гаворыць патеры з засосом. Для смешак твар яго затяты, Дык маўня лезьце, парасяты. І дзеці змоўклі больш ні слова. Няхай канчаецца размова Антося дядькі са святымі, тады пагутарыць і з імі. А покі кончыць ён баліцца, то можна в свержні апыніцца. Псалмов адкоціць з паўдзясятка, ды так выразна, ды так гладка, што дзяк і той не ўсякі зможа, як рэпу грыз, даруй грэх Божа, не гаварыў, осек языкам. Маліўся дядзька з тым разлікам, каб кончыць модлы каля дома, бо ў хаце нельга ёсць вядома, Маліцца хораша, як трэба, тут глупства кожнае ад неба ад Бога думкі адкідае, то тое сёе замінае і не намоліся, нагрэшыш, дый чорта лысага пацешыш і толькі дядька на двор ступіць ды кулаком у грудзі лупіць три разы хрысціцца уздыхае тады ўжо шапку накідае і ставіць вуды ўсе ў парадак ну что Наеліся аладак, жартуе дядька тут з малымі, ды ідзе ўжо ў хату разам з імі. Яны замест таго адказу бубняць па пузу для паказу. Эх, брата лезь гаворыць дядька, Вось быў шчупак. Усім ім бацька, Век я такога не забуду, але порваў мне падлавуду і падчапіў быў нават спраўна ну думаю пажыва слаў нацягну а ён наш гневу дзільна но чуть не вырве яго з рук а тусты падла бы я прукі доўгі ж доўгі як цапільна шчупак брат ёмкі на паўпу далі сарваўся ах паскуда і натаміў як мае быць і пастка ўжо з вады тырчыць як змей варочае зянкамі ну вось ён вось хватаю руками а потым брат калі рвануўся все к чорту вуда і кручок пайшоў гуляць мой шчупачок а я брат толькі аблізнуўся хвошкада с кружком і з дротам дык ён жа здохне а Ну чаго там шчупак жывучая брат юха такі жывучы дзяржывуха і он пять крючкоў глыне і не знайся ты ў янчура пра іх спытайся янчур іх лужа як арэхі іх знае прожары прарэхі А мне ўсяе братэй уцехі, што падчаплю зноў юху тую. Тады брат дудкі не спудлую. Ужо снеда час і поўдзень скора ды з гэтым бацькам адно гора. Як пойдзе ён у лес той зрання, Як цукар у вадзе растане, няма няма чакаць абрыдня якога выхадзіш там злыдня не надта выслужыся ў пана все роўна знойдзецца загана як ты не падай не гайсай не пападзеш да пана ў рай сваёй патрэба інтарэсам а лес як быў той будзе лесам дык і дарэмна ўся турбота бяда з ім проста з грызота няма яму нядзелькі свята а і дзе ды дзе ён як закляты ў шчэпку высах з той хады ад сну адбіўся ад яды і хто ўжо служыць гэтак дбала Антос і маці намехала не раз у злосці нападалі, але таго яны не зналі як лёгка хлеб той дастаецца нястерпіць часам адсячэцца міхал ад гэтакіх нападак. Які ж бы толк быў парадак, каб ён служыў спусціўшы руки? Свае ж сябры, Ха, майстры на штукі. Так удадуць і так падкусяць цягнуцца, нехаця прымусяць. А вось попробуй на цікавасць трымай службовую рухавасць служы спусціўшы рукавы і ві... выкінь службу з головы такія ў лесе выйдуць справы пажар парубкі па травы не адкараскацца ад ліха хочаш ты каб было ціха на чым сядзіш таго глядзі ты казаў михал не раз сярдзіта маўчы ты калі ёсць хлеб у роце. І што сказаць на гэта проці? А бацька стрэльбай за плячамі ішоў дадому хвайнякамі, ішоў паволі, не спяшаўся, часамі стаўшы, азіраўся і прыслухоўваўся да зыкаў ляснога шуму яго крыкаў, ды нюхаў дух той, поўны варут. Такая суш, Крый Бог пажару. Скрозь лапкі хвоек і галінкі сінела неба гладь, Хмурынкі стаялі грудкамі на ўсходзе. Было так ціха ўсё ў прыродзе. У гары над хвойнікам зялёным снуюцца пчолкі з ціхім звонам, кузуркі розныя мушкі свае спраўляюць гулі гушки і так танюсенька гудуць, што ледзьве ледзьве можна ўчуць. А на прагалінках на голых гулянне конікаў вясёлых. Не толькі ступіш там нагою, так і заскачуць прад табою, вось так і пырскнуць у надзем'е, як бы сявет той сыпне сем'ем а матылькі сваім убраннем касуюць тут усіх да звання не лятаюць танцы правяць ну каго хочаш зацікавіць А як прыгожы пуцявінкі ў шаўках зялёныя травінкі, якія мяккія іх рысы і павароткі іх абрысы ідуць, звіваюцца лучацца. Эх, слаўна ў лесе! Слаўна братцы! Памалу мерна, крок за крокам, у сваім раздум'і адзінокім, Дады быў бацька скорак дому. Зачуўшы тата ў ход знаёмы, малыя з хаты высыпалі. За брамай бацьку сустракалі, алесь браў стрэльбу, шапку з цэшкай і нёс шчаслівай усмешкай, схаваўся ў шапку увесь з вушами, а костусь торбу з кутасамі і знак блішчасты стражнікоўскі. Барджэй вы там кірмаш такоўскі, гукае дядька з ноткай злосці, ідуць, як тыя шляхты у госці.